ardura handi bat ez dakit, baina uh, jakinez talde bat dugula ere akan eta ez nahizera bat ere bakarrik hortan. Uh, Eta txezeta laguntzaidekin egiten da, orduan uh, paperetan bai ardura handi bat, gero, gero praktikan uh, pixka bat, presioak pixka baina uh, horoko gean uh, dut eta, eta talde hon batekin <laughs> dena ongi doa. Hori da, ogoi urte urte erosartzen eh, aurten uh, lema da. Ogoi urte beteko ditu uh, eh, jatxestak aurten, orduan, me, eh, urte urte urgenak rikari, bena ginoan, uh, sortzaire espirituarekin segitu, eta eta ez uh, atzera begiratu, baina, baita antzina begiratu, proiektu berriak uh, sortuz, eta ogoi urtean uh, sintesia egin aurten. Ogoi garen edizioaren egin eginen berriz pentsatu programazio kulturala. Azken urteetan biskat egia uh, musika mailan uh, zentratua zen, beraz aurten egin nuke gauza, gauza biskat desberdinak sorpresak sortuz eta ez bortxaz uh, orai arte ziren kodigoetan uh, ege, gelditu. Beraz aurten egin egin pixka bat sorkuntza proiektu bat aski potoloa. Eta espero dugu ogei urtean are zurion sartufagoa sentitu eta esken gehiago badatuko ditugula. Txerreztarekin eginen behiz uh, eh, eh, atxistaren lehen eh, lemara itzuli uh, Le Rock Depok kontra Company. Azken urteetan pixkat uh, zabaldu zen, baina orten eginen pixkat uh, ogoi dako beti Europari mugatu eta sustut uh, emengo taldeak uh, pixkat ezagutarazteko.